يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msijiepushe naye, nanyi mnasikia. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون wala msiwe kama wale wanaosema tumesikia na kumbe hawasikii. Inna sharra dawab inda Allahi as summul bukmu alladhina la ya'qilun, hakika vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu visiotumia akili zao. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Na Mwenyezi Mungu angelijua wema wowote kwao, angewasikilizisha. na lau angiwasikilizisha wangeligeuka wakapuza ya alladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون enyi mlioamini Muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake na kwamba hakika kwake yeye tu mtakusanywa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah Wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Na jikingeni na fitna ambayo haitowasibu waliodhulumu peke yao kati yenu. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون na kumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi mnaogopa watu wasikunyakueni naye akakupeni pahali pazuri pa kukaa na akakutieni nguvu kwa nusura yake na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, enyi mlioamini msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume wala msikhini amana zenu nanyi mnajua. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Najueni ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna na kwamba kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. الله أكبر الله أكبر لا mkaisadiki haki na mkaifuata hakika mmejua ushindi umepatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake. Basi endeleeni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, wala msiupuuze wito wa mtume anaoitia haki, nanyi mnamsikia na mnamfahamu ayasemayo. Wala msiwe kama wanafiki wanaosema tumeisikia haki na tumefahamu lakini hawaifuati wala hawaiamini basi wamekuwa kama wasiosikia. Hao washirikina na wanafiki ni kama wanyama waovu kabisa waliosibiwa na uziwi kwa hivyo hawasikii na wakisibiwa na ububu kwa hivyo hawasemi basi wao ni viziwi kwa haki na hivyo hawasikii wala hawaitamki na hawaielewi na Mwenyezi Mungu kwa ilmu yake ya tangu na tangu, lau wangeliona ndani yao kuwa katika hali yao hivi sasa itakuja patikana kheri yoyote kwao hao au kwa nafsi zao na kwa watu na kwa haki, basi angeliwafanya wasikie kusikia kwa kuongoka, hata hakika ingia akilini mwao, na hata wangelisikia na wakaifahamu haki, basi bado wasingelifuata na mapuuza hayawaachi kwa kuzidiwa na pumbao. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, mwitikieni Mwenyezi Mungu kwa kufikisha anayokuamrisheni na mwitikieni mtume katika vile anavyofikisha anayoyaamrisha Mwenyezi Mungu pale anapokuiteni mtume kufuata amri za Mwenyezi Mungu ambazo zitakuleteni uzima wa mili yenu na roho zenu na akili zenu na nyoyo zenu. Na mjue kwa yakini kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia nyoyo zenu, huzielekeza atakavyo. Basi yeye huingilia baina yenu na nyoyo zenu zinapoingiliwa na matamanio. Yeye basi hukokoeni nayo ikiwa nyinyi wenyewe mnajielekeza kwenye njia iliyonyoka. Na nyinyi nyote mtakusanywa kwake siku ya kiyama na huko ndiko malipo yatakuwa. Najikingeni na dhambi kubwa ya kufisili jamii yenu kama vile kuacha kwenda kwenye jihadi na kufarikiana mkagawana mapande mapande na kama kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwani fitna hiyo, dhambi hiyo haiwapati wale waliodhulumu peke yao, bali inawapata wote. Na mjue kuwa bila shaka kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali hapa duniani na akhera pia. Na hebu kumbukeni yenyi waumini katika hali ya kuwa mna nguvu, pale mlipokuwa wachache na wanyonge. Maadui walikudhilini kwa unyonge wenu, nanyi mlishikwa na hofu wasije maadui zenu kukunyakueni. Basi tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu na makazi yenu yakawa Yathrib, yani Madina, na mkapata manusura kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na taufiki yake na akakuruzukuni ngawira njema kutaraji mtashukuru kwa neema hii na muendelee katika njia ya jihadi kulinyanyua neno la haki enyi mlioisadiki haki mkaifuata haikufalini kumkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maadui wa haki na kuhuni katika ngawira au kwa kuacha kwenda kwenye jihadi wala msihuni amana mnazopewa nanyi mnajuwa mnajua amri na makatazo yake Enyi waumini wenye kusadiki, jueni kuwa fitna ya nafsi zenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzi yenu kwa watoto wenu na mali yenu. Basi isiwe kupenda kwenu kuyapenda mali na wenenu yakazidi kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hayo yatakuharibieni mambo yenu. Najueni kuwa malipo ya Mwenyezi Mungu yanakutosheni kuliko mali na watoto.